Astăzi la Sfânta Liturghie, ca o familie vetnim, slavă și cinste să-i aducem Domnului nostru prea iubit, Domnul cel veșnic și puternic. El este sfânt și milostiv, cu braț puternic ne conduce spre casa veșnică din cer.